Esiet sveicināti, skan raidījums ielūdz Grigoras skola pie mikrofona mācītājs Ārtas Druvietis. Sveicu jūs šajos lielajos svētkos, ko vakar svinējām, un arī šodien var teikt svinam otros vasaras svētkus. Un tiešām prieks, ka varam piedzīvot to lielo dievu žēlastību, kādu viņš ir devis un kādu viņš ikdienas dod. Šī iemesla dēļ un šo svētku dēļ arī šis raidījums mums būs veltīts tieši šai tematikai vasaras svētki, svētā gara svētki, bet kā parasti pirms mēs vēl par to runājam, sāksim ar aktualitātēm par to, kas jauns Svētā Grigora Kristīgās kalpošanas skolā, ko arī jūs drīkstat piedalīties, un pēc aktualitātēm, kā nu jau kādu laiku esam iesākuši, arī intervija ar kādu no Grigora skolas studentiem par viņuprāt lielākajiem iegūmiem šī mācību gada laikā. Pirmdien pulkstens desmitos vakarā skolas kapelā te zelūkšana – katru otrdienu pulkstenis 9 no rīta svētbrīdi striķu pamatskolā. Otradien pulkstenis 6 vakarā skolas kapelā Gregora skolas dievkalpojums. Dievkalpojumā kalpo skolas studenti. Visi mīļi aicināti! Trešdien, 14. maijā, pulkstenis 7. vakarā skolas kamīna zālē Alfas kursa noslēguma pasākums. Skolas izlaidums 31. maijā, pulkstenis 1. Skolas prezentācijas nedēļa no 16. līdz 20. jūnijam. Tā ir iespēja uz nedēļu piedzīvot skolas ikdienu, kāda tā ir mācību laikā. Ja vēlaties uzaicināt Gregoras skolas pārstāvjus piedalīties kādā jūsu draudzes pasākumā, zvaniet vai rakstiet mums uz skolu. Sīkāku informāciju par Gregoras skolu un tās pasākumiem varat iegūt apmeklējot mūsu mājaslapu www.gregors.lv vai zvanot pa tālruni 6 38 22 403, kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola at gregors.lv. Ko tu esi iegūst no šī mācību gada Gregors skolā? Pirmām kārtām man liels iegūms bija iepazīt šo skolu, iepazīt šos darbiniekus un dažādas pasniedzējas, kas mums bija. Pasniedzēji tiešām bija ļoti daudz, un viņi katrs kaut ko mācīja, un tajā pašā laikā arī daudz no viņiem ir mācītāji. Tāds varēja tuvāk iepazīt arī Lutheriskās baznīcas un arī dažas citu baznīcas mācītājas, un apzināties, nu, ka Kristus mies, ka baznīca ir viena un ka mēs varam viens no otra daudz ko iegūt un iemācīties tāds liels iegums arī bija iespēja nu, trīsreiz dienā būt lūkšanās. Protams, arī manā draudzē vismaz divreiz dienā ir lūkšanas, bet šeit tās lūkšanas savādākas, un, un tas man tāds liels iepriecinājums un arī tāda īpaša pieredze. Un, eh, protams, arī tas viss, ko mums mācīja, sākot no vecās un jaunās derības, un eh, daudzi un dažādi īsāki vai garāki priekšmeti, kas ir saistīti ar misiju eh, vai, teiksim, ar pašu cilvēku kristīgo dzīvi, tas ir ļoti labi, ka to var dzirdēt, ka to var arī pierakstīt, protams, un vēl labāk ir tas, ka mums daudz lekcijas ir video, ka var arī to iemācīties un kādam citam varbūt uzdāvināt <laughs> diska veidā, ka viņš arī var mācīties. Kam un kāpēc tu ieteiktu mācīties Gregors skolā? Es, protams, ieteiktu pirmkārt tiem mācīties, kuriem, kuriem dzirdot par šo skolu, ir tāds uzrunājums no dieva, kad vajag atsaukties šim uzrunājumam, šim aicinājumam. Nevienmēr sākumā var zināt, kāpēc Dievs aicina, un nevienmēr sākumā var būt tāda liela pārliecība, kas tur būs misionāra vai misionārs, bet ja ir šis uzrunājums no Dieva, noteikti vajag viņam atsaukties, jo Dievs zina labāk. Un, protams, arī es domāju, ka draudzes mācītājiem, ja viņiem ir nojauta vai kaut kāds redzējums par kādu savu draudzes locekli, kuram ir dāvana uz misiju vai kuram Dievs ir aicinājis misijas kalpošanā, varbūt vajadzētu arī viņu sūtīt un viņu uzrunāt, pat ja viņš nekad vai viņa nekad par to nav iedomājusies. Kad vasarasvētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā, un piepieši no debesīm nāca rūkoņi, it kā stiprs vējš pūst, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēlis, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar svēto garu. Tādus vārdus mēs varam lasīt apustuļu darbu otrās nodaļas pašos pirmajos pantos, Un tas arī bija tas saturs, ko mēs svinējām, šo svētku saturs, ko mēs svinējām vakar vasaras svētku svētdienā. Vasaras svētki, jeb svētā gara svētki, ir vieni no trim lielajiem baznīcas svētkiem, jeb kristiešu svētkiem, līdz ar lieldienām un Ziemassvētkiem. Un interesanti ir tas, ka gan lieldienas, gan Ziemassvētki kaut kādā mērā varētu teikt, mēs šeit redzam kā trīs vienības izpausmi, kad Ziemassvētki ir tēva svētki, kur tēvs dod savai mīļotajai pasaulē savu dēlu, lieldienas kā dēla, dieva dēla svētki, kur mēs svinam Kristus augšām celšanos, un vasaras svētki kā svētā gara, trīsienības trešās personas svētki, kurā svinam svētā gara nākšanu savas draudzes vidū. Un, ja mēs redzam šīs te trīsvienības, trīs izpausmes, varbūt, ja tā var teikt, šajos trīs lielajos baznīcas svētkos, Ziemassvētkos, Lieldienās un Vasaras svētkos, tad loģisks rodās secinājums, ka tieši tāpat kā ticības apliecībā mēs sakām, ka svētais gars ir ar tēvu un dēlu vienlīdz pielūdzams un godājams, ka varētu arī varbūt pārfrāzēt to un teikt, vasaras svētki ir līdz ar Ziemassvētkiem un Lieldienām vienlīdz nopietni svinami. Un interesanti ir tas, ka, ja mēs tā paskatāmies, varbūt tīri tā statistiski un tā, ko ar neabruņot aci var redzēt, tad Ziemassvētku un Lieldienas tie, kā svētki mūsu Latvijas vidē un tādā sabiedrībā ir plus-mínus saprotami. Varbūt lielākā daļa nenojauš dziļāko būtību, ko šie svētki pasaka, kas ir šī notikuma jēga, ko mēs svinam. Bet vairāk vai mazāk mēs varam redzēt, ka mūsu tauta, mūsu sabiedrība, apkārt esošie ļaudis, arī tie, kas nepiedara Kristum un neatzīst viņu par savu kungu, viņi kaut kādā veidā atzīst un piebalsotam. Mēs redzam, Ziemassvētkos visi veikali pārvēršas līdz nepazīšanai, baznīcas ir pilnas ar cilvēkiem, šie svētki tiek svinēti. Arī lieldienās mēs redzam tiešām lielu pieplūdumu baznīcās un, un cilvēkus, kas nāk, kas varbūt reizes gadā vai divreiz gadā nāk uz baznīcu, bet viņi nāk tieši šajos svētkos. Zīmīgi, ka vasaras svētkos, svētā gara svētkos mēs neko tādu neredzam. Un tik tiešām tas, ko Dievs dara vasaras svētkos, tas paliek kaut kas, kas ir apslēpts tiem, kas nepazīst Dievu un kas ir dots tiem, kas viņam tic. Tieši tā kā rakstos ir teikts, ka svētais gars tiks dots Dieva bērniem, tiem, kas pieder Dievam, tiem, kas ir Kristus asiņu atpirkti, par kādiem mūsu katru Dievs aicina kļūt. Un man liekas, ka te ir ļoti daudz lietu, ko mēs varam skatīties, raudzīties atpakaļ, kad pirmo reizi pasaules vēsturē svētais gars nāca pār savu draudzi tieši tajā rakstvietā, ko tikko mēs lasījām, kas ir aprakstīts, un kādā veidā draudze kristīgā baznīca ir mainījusies kopš tā brīža, kad šie nedaudzie, neizglītotie, apjukušie un bailīgie cilvēki, Kristus mācekļi pēc Kristus debesbraukšanas, kad viņi iet un tiešām piepilda Kristus pavēlu darīt par mācekļiem visas tautas. Kad viņi ar tādu drosmi iet, sludina, mēs varam lasīt cauri visiem apustoļu darbiem, redzēt, cik fantastiskā veidā Dievs svētais gars vāda viņus. Kā notiek lietas, kuras cilvēka prātam vispār nav domājams un aptverams, ko visu Dievs dara. Un tas ir Dievs svētais gars, kas caur mums, caur baznīcu, caur mums ticīgajiem savu darbu dara šajā pasaulē. Un vēl daudz vairākas lietas Un, manuprāt, šie svētki, ko varam tagad svinēt, un svētais gars, kuru kā personu mēs varam ielūgt un ieaicināt palikt mūsu dzīvēs ar katru dienu arvien vairāk un dziļāk, tā ir viena no vislielākajām dāvanām, es domāju, ko mēs varam redzēt Dievu dot savā dzīvē. Un par to mēs runāsim vēl vairāk, un lai varētu dziļāk iedziļināties šajos jautājumos, par tiem runāt, un beig beigās katrs mēs savā mājā arī par tiem lūgt, Mēs esam aicinājuši uz sarunu kādu ļoti īpašu viesi. Iespējams, ka daudz no jums atceraties to raidījumu, kur dalījāmies savā pieredzē ar piedzīvoto Ugandā, Āfrikā. Šodien man ir tas prieks teikt, bīskaps Džeralds Kvitagareze ir mūsu vidū. Ugandas bīskaps ir varējis būt pie mums Latvijā, viesoties vairākās vietās un vairākās vēl ir plānots, ka viņš būs. Un arī Gregors skolā viņš ir vairākas lekcijas jau lasījis un kādas vēl stāv priekšā. Un šo lielo un priecīgo izdevību izmantojot, es gribētu aicināt viņu uz sarunu, kad mēs turpinātu runāt par vasaras svētkiem. Gerald es esmu Biskups Geralds no Ugandas. And I would like to talk about the Pentecost. Un es gribētu runāt par vasaras svētkiem. I know many people are blind, they, they don't know what the Pentecost is. Es zinu, ka daudz cilvēku ir akli, viņi īsti nesaprot, ko vasaras svētki nozīmē. They just take that word as other words. Viņi vienkārši to paņem kā kādus citus vārdus. But the answer is no. Bet atbilde ir nē. When Jesus was with his disciples, kad Jēzus bija kopā ar saviem mācekļiem, he told them that He will be with them for a short time and then he will leave them. Viņš sacīja, ka viņš būs kopā ar viņiem mazu laiciņu un tad viņš viņus pametīs. And time came when Jesus was about to go. Un tad pienāca laiks, kad Jēzum bija jādodas prom. He told his disciples. Viņš sacīja saviem mācekļiem. That please Lūdzu. Please. Lūdzu. Be very careful. Esiet ļoti uzmanīgi. I was with you physically. Es biju ar jums tagad fiziskā redzamā veidā. Telling you what to do. Stāstīju un mācīju, kas ir jādara. But now I am almost leaving you. Bet es tūlīt, tūlīt jūs tagad atstāšu. And if I go. Un kad es aiziešu? I will not leave you alone. Es jūs nepametīšu vienus. I will send another helper. Es jums sūtīšu citu aizstāvi. And don't go anywhere. Un nekur neiet projām. If that helper is not is not present. Kamēr tas aizstāvis nav ar jums klātesošs. So, These disciples they obeyed him. Un mācekļi viņam paklausīja. Of course, as a disciple of Jesus, we must be obedient. Un, protams, kā Jēzus mācekļiem mums ir jābūt paklausīgiem. If you read in Acts, ja jūs lasītu apstoļu darbus, chapter 2, otro nodaļu, it tells you about the Pentecost. Tie stāst jums par vasaras svētku notikumiem. Of course, as a true Christian must know about the Pentecost. Protams, ka patiesam kristietim ir jāzina par vasaras svētku notikumiem. These disciples sat in one room. Mācekļi bija vienā istabā. They could pray. Viņi lūdza. They could pray. Viņi lūdza. You know, a Christian has must live a life of prayer. Jūs zināt, kristietim ir jādzīvo tāda lūkšana pilna dzīve. Because if you don't pray, then Satan will catch you and will steal you. Jo tad, ja tu nelūk, Satans var nākt tev saķert un nozagt. This is why a church of Christ must be a church which is really full and strong in, in, in prayers. Un tāpēc Kristus baznīcai ir jābūt pilnai un stiprai lūkšanās. And then disciples prayed. Un tad mācekļi lūdza. They prayed. Viņi lūdza. Just in one room. Vienā istabā. They were in one in one accord. They could agree each other. Viņi bija vienā istabā, kur viņi bija visi kopā. Then the Holy Spirit came. Un tad svētais gars nāca. They came from heaven. Tas nāca no debesīm. The Spirit of God came from heaven. Dieva svētais gars nāca no debesīm. He entered into each and every person. Un viņš nāca par katru vienu cilvēku. And the Spirit led every person according to his will. Un svētais gars vadīja katru cilvēku saskaņā ar savu gribu. The Bible says Bībele saka, that they began now talking into many, many languages. Kad viņi sāka tagad runāt daudzās, daudzās valodās. Many languages. Daudzās valodās. And you see, when God does the miracles, un ziniet, kad Dievs dara brīnumus, people just wonder. Cilvēki vienkārši brīnās. They say, hmm, what's this, what's this? Viņi saka, kas ir tas un kas ir tas. Especially those who, who, have, who have no cross into their lives. Īpaši tie, kam nav Kristus vēl viņa dzīvē. Of course they are blind. Un, protams, ka viņi ir akli. So it's now our duty to tell them about Christ. Un tagad ir mūsu pienākums viņiem pastāstīt par And Kristu. Today, un šodien, when a Christian is somewhere, kad kristieši ir kaut kur. Because of that Holy Spirit which came. Tā svētā gara dēļ, kas ir nācis. The Holy Spirit is, is now with each and every Christian. Svētais gars ir tagad kopā ar katru vienu kristieti. A Christian may be here in Latvia. Tas kristietis var būt šeit Latvijā. Or in America. Vai Amerikā. Or in Uganda. Vai Ugandā. But the Spirit of God is there. Bet eh, Dieva gars ir tur. When Jesus was here physically. Kad Jēzus šeit bija fiziski. He could be like in, in Latvia here. Viņš varēja būt tikai vienā vietā Latvijā. When, when Medina is not in London. Bet tajā brīdī viņš nevarēja būt Londonā. He could be in Jerusalem. Viņš varēja būt Jeruzalemē. When he is not in Galilee. Bet tajā laikā viņš nevarēja būt Galilejā. But today. Bet šodien. The spirit of God is all over the world. Dieva svētais gars ir pār visai pasaulē. This is why Jesus said. Un tāpēc Jēzus sacīja. I am going. Tad es eju. And I am sending you. I will send you the Holy Spirit. Bet es jums sūtīšu svēto garu. Who will be everywhere. Kurš būs visur. At one time. Vienā laikā. So now for us, un tagad mums, we Christians, mums kristiešiem, if you are anywhere you are, lai arī kur mēs būtu, make sure that the Holy Spirit is there. Esiet droši, ka svētais gars ir ar jums. And this is why the Holy Spirit is, is so beautiful. Un tas ir tāpēc arī svētais gars ir tik skaists. And even he leads you when into problems. Viņš arī vada jūs cauri if there problēmās. Any, if there is any problem ahead, ja ir kāda problēma, kas ir jūs priekšā, he will tell you. viņš jums to pateiks. He will convince you. Viņš brīdinās. He will enter into your heart. Viņš nāks jūsu sirdī. If you make any sin, ja jūs darat kādu grēku, the Holy Spirit will tell you. Svētais gars arī to jums that, pateiks. Please, what have you done? Uh, ko izdarījis. What have you done? Ko tu esi izdarījis? And then if really you are a, Christian, un ja tu patieši tajā brīdī esi kristietis, you say, oh God, forgive me. Tu teiksi, ak, Dievs, piedod man. Forgive me, oh God. Piedod man, Dievs. Because in the name of Jesus, jo Jēzus Kristus, the one who went in heaven, tas, kurš devās and the debesīs, person, the Holy un Spirit, kurš svēt, sūtīja svēto garu, is ready to forgive us. viņš ir gatavs mums piedot. Remember what he said? Un atcerieties, ko viņš saka? That I will be with you all the Es time. būšu ar jums kopā visu laiku, Not physically, ne fiziski, but spiritually. bet garīgi. Whereby you and, and me, Un tu un es, we must be happy. mums ir jābūt par to that because priecīgiem. The presence of God is with us all the time. Jo Dieva klātbūtne ir ar mums visu laiku. This is what we call the day of Pentecost. Un tas ir tas, ko mēs saucam par Vasarsvētku dienu. And everybody I believe that he is happy because of that day. Un es ticu, ka jebkurš ir laimīgs tās dienas dēļ. If that day could not could not come, ja tā diena nebūtu nākusi, then we could we could be suffering. Tad mēs ciestu. Because the Lord the Lord could be in in Riga only. Jo tad tas kungs varētu būt tikai Rīgā. When the saddest people are suffering. Un, un saldus cilvēki tādēļ ciest. Or the Lord could be in, in, in UK only. Vai tikai kungs varētu būt uh, Anglijā? When Russians are, are suffering. Bet tad uh, krievi ciesta. But today. Bet šodien. Once you confess that Jesus is Lord. Kad tu apliecini, ka Jēzus Kristus ir kungs. Wherever you will be. Lai kur tu arī ietu. It, it doesn't matter when, which color you are. Tas arī nenozīmē kāda ādas krāsa. Which tribe you are. Tam nav nozīmes, kādā no kādas cilts tu nāc. In which country you are. Kurā valstī tu esi. But what is mattering is your heart. Bet tas, kam, kas ir svarīgi, ir tava sirds. So, Deja, if you confess, make sure that the Holy Spirit is with you. Un tad, kad tu to apliecinās, tad es droši, ka svētais gars ir ar tevi. You see the way the Holy Spirit is very good. Jūs redzat, svētais gars ir ļoti labs. And very wonderful. Un ļoti brīnišķīgs. And so strong. Un ļoti stiprs. So let us believe in the Holy Spirit. Un tāpēc ticēsim svētajam garam. So that he continue guiding us. Lai viņš turpina mūs vadīt. And leading us. Un vadīt uz priekšu. And making sure that through that Jesus Christ we are saved. Un esiet droši, ka caur Jēzu Kristu by his blood. Ar viņa asinīm. And we are now under the guidance of the Holy Spirit. Un tagad mēs esam zem svētā gara vadības. So we are very happy. God is so great. Dievs ir tik liels. And is very powerful. Un viņš ir ļoti spēcīgs. If it was not by the Holy Spirit. Ja nebūtu svētais gars. I Gerald from Uganda. Es Geralds no Ugandas. I could not be here. Es nekad nevarētu būt šeit. I am a black person. Es esmu melnais cilvēks, man ir melnāds krāsa. By the way, let me tell you. Ļaujiet man nu teikt. Do you know that uh, people knew that whites eat people? Eh, they eat black people. Jūs zinājāt, ka mēs ticam, ka baltie cilvēki ēd melnos cilvēkus. Many people were discouraging me that don't go there, they will eat you. Daudz cilvēku manās mājās man mani mēģināja, za, lai es zaudētu drosmi, teica, nē, tur tevi apēdīs tie balti cilvēki. Bet for me, I knew that I am going to meet my brothers and sisters. Bet es, es, es zināju, ka es satikšos brāļus un māsas. Do you know why? Un zinu, kāpēc? It's because of that Holy Spirit who came in this world. Tas ir tā svētā gara dēļ, kurš ienāca šajā pasaulē. He the one making you know that really you are my brothers and you are my sisters. Jo viņš patiešām man dara zinām, ka jūs esat mani brāļi un māsas. There is no black in Jesus, there is no white in Jesus, there is no green in Jesus. Ja Jēzu nav vai All of us we are his children. Visi mēs esam viņa bērni. This is the goodness of, of God. Tās ir tās labās ziņas, no, and, kas nāk no Dieva. the beautifulness of the Holy Spirit. Um, brīnišķīgās ziņas, kas nāk no svētā gara. He is so beautiful. Viņš ir tik skaists. And he came we all Christians to be in one on one level. Un viņš nāca, lai visi kristieši varētu būt vienā līmenī. Either you are short, vai tu esi īs, either you are tall, vai tu esi garš, either you are, you are fat, vai tu esi rasns, either you are small, vai tu esi tievs, either you are educated, vai tu esi izglītots, or not, vai nē. But so long as you are a Christian, bet kamēr tu esi kristietis, you are under the guardians of the Holy Spirit. Tu esi zem svētā gara We are all in one. Mēs esam visi kopā viens. So we need to know that really the Holy Spirit is so good and so strong. And it's good by the way to receive the, the to, to receive the word Nu, tāpēc ir ļoti labi saņemt vārdu. So that you become a Christian. Lai, lai tu varētu vispār kļūt par kristieti. This world will never help any person. Šī pasaule pati par sevi nevienam nevar palīdzēt. The money will not help any person. Cilvēks pats savā spēkā nevar nevienam palīdzēt. Your color will not help you. Pat tavu kādas krāsta nepalīdzēs. Education will not help you. Izglītība tev nepalīdzēs. But what will help you bet is tas, Christianity. Bet tas, kas tev palīdzēs, ir kristietība. So if you become a Christian, kad tu kļūst par kristieti, that's the beginning of uh, of, of being good into this world. Tas ir sākums tam, ka tu sāc pielūgt to labo, kas ir šajā pasaulē. Remember the Lord said. Atcerieties, tas kungs sacīja. Seek first the kingdom of God. Vispirms meklējiet eh, Dieva valsti. And other things will follow you. Ama, pārējās lietas jums sekos. So we must be ready to seek the kingdom of God. Mums ir jābūt gataviem meklēt Dieva valstību. No matter you, you come from which country. Neatkarīgi no kuras valsts mēs nākam. No matter you, you have which color. Neatkarīgi kāda mums rādas. Seek the kingdom of God. Meklē meklējam Dieva valstību. This, this world is not ours. Šī pasaule nav mūsu. This, the money which we are looking for is not ours. Šī nauda, bet kā mēs zinamies, tā nav mūsu. We shall enjoy it for a short time. Mēs par to priecāsimies tikai īsu laiku. And then we leave it here. Un tad mēs to pametīsim šeit. But let us seek the kingdom of God. Bet meklēsim Dieva valstību. As Jesus said, kā Jēzus sacīja, where he is going, kur viņš iet, he is going to prepare for us some good rooms. Viņš ietur sagatavot mums kādas labas istabas. We shall not like these good rooms of yours here Slovenija, Latvija. Kuram nekas šeit Latvijā pat nevar līdzināties? No. Nē. No. Nē. The, our room is down, the floor will be, will be just gold. Grīda būs kā no zelta. And this is a room which I have never seen, it has never been seen with anybody on this earth. Neviens uz šīs zemes to istabu, ko Jēzus mums sagatavojas, vēl nav redzējis. Even the richest person on this earth have never seen and he will never seen it. Un pat bagātākie cilvēki nevar iedomāties, nav nekad redzējuši, arī neredzējis tādu istabu. Kamēr vien viņam nav Kristus. So I'm very happy. Es esmu ļoti priecīgs. To be called by you people. ka jūs eh, cilvēki esat uzaicinājuši. And to share with you this word of God about the Pentecost. Ka es varu ar jums kopā dalīties šajā vārdā par Let us struggle for the, the kingdom of God. Cīnīsimies un pēc Dieva valstības. And everything will come later. nāks vēlāk. Thank you very much. Paldies. And God bless you. Lai Dievs jūs svētī. I love you so much. Es jūs tiešām mīlu. I'm Bishop Gerald from Uganda. Es esmu Bīskaps Geralds no Ugandas. I will still be praying for you. Un es vēl projām lūkšu par jums. Until we, we, we meet in heaven. Kamēr mēs satiksimies debesīs. Thank you very much. Paldies jums. I love you. Es jūs mīlu. Bye. Lūksim Dievu, visvarenais mūžīgais debes tēvs. Mēs Tevi lūdzam, mēs Tevi piesaucam. Sūti savu garu, sūti savu svēto garu mūsu sirdīs visvarenais un mūžīgais Dievs, svētais gars. Mēs tevi lūdzam, kungs, un mēs pateicamies tev, ka tu jau esi tik daudz pie mums darījis, tik daudz nācis mūsu dzīvē, un mēs tevi lūdzam, nāc svētais gars arvien vairāk, dziļāk, pamatīgāk. Vadi mūsu dzīves, ietekmē tu tās, veido tu tās Jēzus Kristus līdzībā. Mēs tevi lūdzam, varenais Dievs, svētais gars, nāc, piepildi mūsu dzīves, paliec mūsos, esi mūsos, valdi mūsos, dari visas tās lietas, ko tu esi apsolījis darīt, uzrādi mums mūsu grēku, ved mūs pie nožēlas un glābšanas Kristus nopelnu dēļ, un vadi mūs tiešām pa savu ceļu, darīdams zināmas nākamās lietas, kur tas vajadzīgs, atgādinādams, ko Jēzus Kristus mums ir mācījis un stāstījis, un veido mūs tiešām, lai mūsu dzīve būtu tāda, kā Kristus mācekļa dzīvē piederās, sava meistara līdzībā. Mēs lūdzam, nāc, Dievs, svētais gars, ņem mūs savās rokās, vada mūs, piepilda mūs līdz pēdējai šūnai ar savu klātbūtni un ļauj tiešām mums piedzīvot to pašu varenību, žēlastību, prieku, spēku, vadību, ko piedzīvoja tava apustuļa, apustuļa darba grāmatā, kā mēs varam lasīt, kā ir piedzīvojuši tavu bērnu viscauri visai baznīcas vēsturē. Lūdzam Tev, kungs, nāc, dari šos darbus arī pie mums šodien un tagad. Āmen! away. klausījāties raidījumu Ielūdz Gregors skola, kas kristīgā rādio ēterā skan katru pirmdienu, pulkstens 5.10.